Radio Marija Latvijā sāk rakstnieku pārunu stundu pasaules tulkošana. Lai slavēts Jēzus Kristus, mīļie klausītāji, šodien man studijā ir viešņa Dzintra Geka. Un man liekas, pēc šī vārda jau nav jāsaka, kas ir Dzintra. Nu, kino dokumentāliste, arī um, domas deputāte, bet galvenokārt jau Sibīrijas dvēseles atspoguļotāja, latviešu Sibīrijas sāpes atspoguļotāja. Zintra, vai es tev pieteicu nu, pieņemamā veidā? Paldies, Jāni, tu man pieteici pieņemamā veidā. Uh, Sibīrijas ekspedīcija dalībnieki man ir iesaukuši par Sibīrijas māti. Jā, tas nu gan ir vēl precīzāk. Kā tu pat uzņem šādu, šādu titulu pelnīti? Nu, es to neuzņēmu kā titulu, bet um, tos daudzos gadus, faktiski 19 gadus, no 2000 līdz 2019. gadam, mēs katru gadu braucām uz Sibīriju pa daudzām vietām, tālījos ziemeļos, tālījos austrumos, Magadan, es nezinu, cik desmitiem tūkstošu kilometru mēs esam izbraukuši, lai atrastu cilvēkus, kas tur palika 41. Eh, un 49. gada deportāciju rezultātā un um, atrast viņus, bet tad katru gadu mums pievienojās cilvēki, kuri tur um, bija dzimuši vai tur bijuši izsūtījumā, kuri gribēja atrast vietas, kur palika brālītes, māsiņa, vecmāmiņa, atrast arī cilvēkus, atrast uh, tos, kur bija viņiem palīdzējuši, mazos bērnus, kas, ar ko viņi bija kopā spēlējušies. Uh, Un uh, tikai var teikt to, ka pa tiem gadiem 19 Krievijā pret mūsu braucieniem, pret mums mainījās uh, attieksme. Pēc 2014. Uh, gada attieksme kļuva arvien negatīvāka. Kā tas izpaudās? Nu, tas izpaudās tā, kā teiksim, 2000. gadā, kad mēs uh, sākām braukt un meklēt um, izsūtīto pēdas, izsūtīto um, radinieku um, mm, atdusas vietas uh, cilvēkus, kuri nekad neatgriezās dažādu iemeslu dēļ, kas palika tur. Atsaucība bija nu, tāda lielāka, viņi bija arī cilvēki jūta līdzi, jo uh, Sibirijā taču Tomskas apgabalā sevišķi ir daudz arī tie uh, palikuši pēcteči, kuri m, mm, tur nokļuva, nokļuva lielā terora laikā, m, mm, kurus izkulakoja no m, mm, Omskas apgabala, no Altaja apgabala, kur cilvēki dzīvoja pārtikuši, viņus eh, dzina projām uz, uz taigu, uz tundru, un tur viņi, tur viņi taisīja zemnīcas, un tur viņi dzīvoja. Uh, Un cilvēki mm, jutās aizkustināti par to, ka mēs braucam, ka mēs meklējam, meklējam tuvinieku pēdas, viņi bija atsaucīgi, bet tad uh, tieši no 2000, 2014. gada, nu sevišķi jau vietējās administrācijas, kur mums vienmēr bija jāpiesakās, bija tāda negatīva attieksme un var teikt, ka 19. gadā, kad mēs bijām pēdējo reizi, uh, tad mūs nelaida, nelaida iekšā Noriskā muzejā. Gadu pirms tam Kolpaševā, kur mēs braucām, mēs tur atstājām piemiņas plāksni. Kolpaševā, Tomskas apgabalā mm, ir bijuši diezgan daudz izsūtīti, un tur bija arī mm, nu, izsūtīja jau dažādu tautību cilvēkus, un tur bija arī tāda vieta vēl, kur bija paredzēts uzstādīt eh, represētajiem piemeneklīti. Uh, Bet tas nekas vairs nebija iespējams, jo tieši 19. gadā es saņēmu no Norīskas administrācijas vēstuli, ka jūs esiet Latvija, jūs esiet rusofobiska valsts, jūs ar dubļiem apliet Krieviju, griezju ablībaiķe, un jums te nav ko meklēt. Un es viņiem aizrakstīju, ka mēs neaplējam ar dubļiem Krieviju, mm, un Norīskā Šmita kalnā uh, ir gandrīz 900 tur palikušajiem latviešu karavīriem, virsniekiem e, piemineklis, piemiņas vieta. Bet tad mums bija jākārto ļoti sarežģītas formalitātes ar mm, jāsameklē kāda privāta firma, kas par mums galvo jāmaksā lielas naudas, lai mēs varētu tur nokļūt. Un mēs tur aizbraucām un mm, Bet es arī mm, tos gadus, e, kad mēs braucām pa, pa Sibīriju, pa Krieviju, Mēs taču arī Urālos bijām, Vjatlagā, Soļikamskā. Bija arī, bija arī cilvēki atsaucīgi, bet, nu, tā tas viss mainījās, un tas tikai tagad, kad sākās 22. gadā iebrukums Ukrainā, mm, tad es arī sapratu, kācīm redzot, tur tāda morāla, psiholoģiska mm, gatavošanās jau bija, jo tas ir tā neticami – ka cilvēki tik ļoti var ticēt tam, ko runā televīzija vai radio, jo, jo televizors jau ir tā kā, nu, baznīcas vietā. Bet tas, ko tu tagad saki, tas par tām oficiālajām Krievijas varas iestādēm, par, par to attieksmes maiņu. Ja? Es, es domāju, kā paši Sibīrijas latvieši, ar kuriem jūs uh, arī centāties tikties, un tas, laikam, tas pat tas virsuzdevums bija atrast vēl tur esošos latviešus, e, kā mainījās viņu attieksme? Nu, Sibīrijas latviešu attieksme. Uh, Es nevarētu teikt, ka būtu mainījusies, jo, protams, ka viņi vienmēr mūs gaidīja, bet es atceros, ka mēs bijām Tomskas apgabalā uh, piebraukuši pie viena purva, uh, kur bija jāiet kādi septiņas kilometrus, jo tur mūsu grupas dalībniekam dzīvoja cilvēks, kurš, ar kuru viņš bija bērnībā kopā tur. Viņš bija uh, krievu tautības cilvēks, bet viņš bija bērnībā ar viņu kopā spēlējies un gribēja viņu atrast. Un tad mēs tur mm, satikām tā puru malā mājiņā, satikām arī tur vietējos iedzīvotājus un, mm, un iegājām iekšā un uzreiz tā mm, sieva ieskrēja blakus istabā un zvanīja pa telefonu un teica, ka banderauts ir atbraukuši, es nezinu, kā oh, viņi Dievs. zvanīja, milicim vai kaut kam zvanīja, jā. Mm, tātad tā bija tā, ko jūs jautājat par to maiņu, kad administrācija pārstāvju attieksme viņa bija tāda, nu, nevis e, tāda naidīga vai noraidoša, sākotnēji 2000. gadu sākumā, mm, bet, bet tāda, nu, atturīga viņa arī tikai vienā vietā, kur pilsētas mērs mūs uzaicināja mm, uz tādu tikšanos, tas bija Tomskas apgabalā, mm, Kargasokā, kur arī bija daudz bijuši latvieši izsūtīti, uh, Jūs jautājat par Sibīrijas latviešiem. Nu, tagad jau no 2000. gada jau arī jau paudzes ir nomainījušās un faktiski Sibīrijas bērni 41. gada izsūtītie, tur neviens vairs nav, mm, nav ir, ir visi mūžībā viņu pēcteči gan ar latviešu uzvārdiem. Nu, viņiem daži varbūt arī kādreiz uz Latviju ir atbraukuši vai bijuši. Nu, viņi dzīvo savā vidē, viņi ir tādi uh, atturīgi runāt par Latviju vai par, par, mm, par to, kas šeit notiek. Nu, mm, manās filmās jau šie cilvēki ir redzami un ir tādi, kas saka, ka viņi ir atbraukuši un šeit tādos tautas tērpos staigā tādos, kā viņiem liekas, pārāk greznos vai viņiem. Mm, bet nu, daudz ir arī, protams, ļoti uh, nelaimīgi par to, ka tādi mm, ir apstākļi bijuši, ka viņu vecāki nav varējuši atgriezties Latvijā. Mm, un um, viņi viena mamma teica, ka viņas dēls vienmēr tur, tur kulaku skabatās, jo, kad sāk kaimiņi vai viņa darbiedri zākāt Latviju un teikt, ka tur redzi atkal maršē SS, SS vieši vai NATO cīja, ka viņi gatavojas uzbrukt eh, Krievijai vai ne. Tā viņš vienmēr nu, tāds tos rokas iebāž kabatās un neko nesaka, un viņš saka, mama, tu nedomā, es zinu, kā ir patiesībā, es zinu, kas ir Latvija. Jā, tas ir apbrīnojami. Es esmu gadu gaitā ļoti sekojis eh, plašsaziņas līdzakļos šiem uh, šīm jūsu ekspedīcijām, un abrīnojos, cik tas ir konsekventi gadu no gada, no gada, kamēr tas bija iespējams. Un, jāteic, man tūdaļ nāk prātā vienīgā tāda mm, atrašanās Sibīrijā, ko es piedzīvoju 89. gadā, tieši tajā laikā, kad bija mūsu leģendārais e, Baltijas ceļš. Tieši tad mēs bijām e, Krasnijārskas novadā, un tas bija ar Lielvārdas agrofirmas kori. Toreiz brīnišķīgs koris, viņi visi bija lāčplēši un spīdolu um, tērpos ar sarkanbaltu sarkano karogu. Mēs braucām pa šiem latviešu ciemiem, kur, kur bija jau tie no caru laikiem jau dzīvojuši latvieši, viņiem bija kolhoz gaisma bijis. Un, un, un kamēr uh, pienāca 37. gads, šis latviešu saraksts, Pīsaka Latvijas šeja, ka katrs latviečs jau ir noziedznieks. Un vīrietis, um, ko jūs teicāt, uh, aiz polārā loka. Es vēl savā radioreportāžā ieliku, nu, Sibīrijā jau bija, kur tad vēl? Bet tas no jāras, ka tur taču ir šī auglīgā zeme, šie brīnišķīgie uh, apstākļi, kur, kur tikai dzīvo un priecājies. Bet vienalga tur bija panīkums arī tad jau, protams. Bet man eh, nāk prātā tikšanās latviešu ģimenēs, un bija ļoti sāpīgi vērot, ka tur ir šīs jauktās ģimenes, ja, un ka bērni tiek audzināti šovinismu garā. Un, viena tāda austra, brīnišķīga, <laughs> jauka latvieta. Viņa mūs sagaidīja paštaisītā tautas starpā. Bet nu, kā nu mācīja, ja viņi bija no konzervu buļņas izgriezusi saktiņu, ja, un, un, un, un, un tur, kur mums ir sarkanas, ja koši sarkanas, tās sakšas, viņ, viņai bija nu, tāda rozā, nu, kā, kā nu mācīja mm, uztaisīt. Nu, viņai šī jauktā ģimene un, un, un, un, un, un, un mazmeitiņa bija nu, nu, nosūdzējusi vai nostučījusi, kā tagad saka savai bapai tai babuļai, ja tai krievu omei, mama gavarila pa-fašiski, mama runāja fašistiski. Ja. Tas man šausmīgi satrieca. Tas man šausmīgi satrieca. Un tagad, eh, tā, atceroties to, man liekas, eh, būtu laiks muzikālai pauzei, dzintra un kā dzintra. Vispār kā mums runāt, mēs dzīvē runājam uz tu, <laughs> bet, bet tu pēkšņi sāk uz jūs to oficiāli. Varbūt runāsim tā kā dzīvē, ja mēs taču esam domu biedri. Jā. Eh, dzintra, ko tu izvēlētos muzikālai pauzei pirmo dziesmu? Nu, tā kā mm, tu sāk runāt pa Sibīriju, Tad droši vien um, Pētera Vaska savā tautā. Visas tās Tastra Šeit rādījām arī Latviju rakstnieku pāru un stunda pasaules tulkošana ar jums runā Jānis Udris un mana studijas viešņa ir Dzintra Geka, kino dokumentālista, kuras nu, misija, es tā teikšu, ja nepareizi, tad tu, tu labos Dzintra, kuras misija pašai sev uzliktā misija ir atspoguļot mūsu tautas uh, likteņa, nu, traģiskākās lapuses Sibīriju, latviešu deportācijas Sibīriju, uh, Nu, lūk, šī brīnišķīgā dziesma. Te nu man jāsaka, tev viena no misijām vēl ir būt. Es teikšu taisnā tekstā ģēnija sievai. Jā, mūsu vidū ir ģēnija, manā paudzē, un manai paudzē pieder komponists, ģeniāls komponists Pēters Vasks, un saka, lūdzu, kā tad savādāk nosaukt cilvēku, kur vārdā uh, ir nosaukta planēta, un Zintra Geka lūk ir sieva, sieva šim, šim izcilajam komponistam, jāsaka ļoti saudējiem cilvēkam, kurš nevalkā šlipses, jā, žakets nevalkā, vai tā ir tikai leģenda, bet es arī viņu vienmēr ar džemperīti, tādu ļoti asketisku un ļoti kautrīgu, kad viņš ir uzfilmēts kādā kino kronikā, kādā dokumentālā filmā un ar ārkārtīgu mīlestību pret Latviju un sāpi par Latviju. Vai es pareizi pateicu par tavu vīru? Tu ļoti pareizi pateici par um, manu vīru, Pēteru Vasku, un šo dziesmu es um, tāpēc arī izvēlējos, ka man liekas Andrē Eglīša vārdi ir ļoti precīzi. Man citu sāpju nav, tik savas tautas. Un, uh, nu, tā tiešām ir To es varu apliecināt, nu, jā. Un jāteic, tā ir dziesma, kurā satikās divi ģēniji, jā, nu, Andrejs Eglīts, tiniet mani sar, karogā sarkanbalts sarkanā, un šie vārdi, šie vārdi, un šī mūzika, šis Pēters Vasks. Kā tas nāca, ka Pētera Vaska vārdā nosauca planētu? Nu, Pētera vārdā planētu nosauca viens eh, astrologs, kurš eh, laikam ir nevienu vienu planētu atklājis, uh, un viņam bija tuva Pētera muzika, jo, kā zināms, Pēters uh, ir eh, vācu firmas šot komponists, un uh, viņa pasūtījumi ir bieži vien <clears throat> tādiem starptautiski pazīstamiem muziķiem, izciliem, un viņa muzika skan visur pasaulē. Nu, un viņš to muziku bija dzirdējis, un tā viņam likās ļoti svarīga, jo uh, Eh, ziniet, <laughs> nesen mēs bijām ar Pēterī Venecijā, un mēs eh, uzgājām tur augšā Svētā Marka katedrālē, un tur bija tāds, eh, tāds veikaliņš, kur tirgoja diskus un tirgoja suvenīrus, un es pēc brīža skatos, ka tas pārdevējs, kurš arī jau tādā cienījumā vecumā, viņš tāds nemierīgs uz Pēteri skatās un tā, uh, atkal tā kautrējas un paskatās atkal, un tad viņš saka, piedodiet, jūs esiet līdzīgs tādam latviešu komponistam Pēterim Vaskam, vai jūs to <laughs> ziniet? Un Pēters Jauki. tā samulst un izņem savu ID kartiņu un saka, es esmu Pēters Vasks, un <laughs> tas eh, cilvēks viņu sauca Masimo, Viņš pilnīgi tā kā pārbijās, jo mēs tur bijām augstu tajā katedrālē mm, un likās, ka viņš pēkšņi ierauga, ka pa logu uz viņu dievs skatās. <laughs> viņš, viņš teica, ka viņš pēt ar muziku daudz gadu garumā pilnīgi visu zina un ka Pēters Kaņdarbs muzika Doloroza ir viņam tik ļoti tūs skaņdarbs un ka viņš viņš zina Pētera diskus visus, un, mm, un tas bija, es arī uzfilmēju to sarunu, un tas bija ļoti, ļoti aizkustinoši, un nu, vienkārši tā dzīvē notiek, kad kaut kur pasaulē, nu, ne tikai kā cilvēks nosauc planētu, bet kādam cilvēkam, cilvēkiem tā muzika palīdz dzīvot, vai, vai kaut kādu rast tādu uh, apliecinājumu uh, tam, ka, nu, kā Pēters saka, viņam vienmēr katra skaņdarba beigās ir gaisma, ka, ka tu nedrīksti palikt tumsā, kad, eh, nu, laikam, jebkurām mākslā būtu mums jādod skatītājiem, klausītājiem vai gleznas um, skatītājiem, mākslas baudītājiem, radītājiem ir jādod ceļš uz gaismu. Kā, jā. Saka, Zinter, bet kā tas ir diviem spilgtiem, saudabīgiem talantiem dzīvot kopā tik cieši, nu, kas varbūt vēl tuvāk, lielāk tuvība kā, kā sieva un vīrs, vai notiek arī tāda radošā bagātināšanās un varbūt pat ir praktiska tāda apmaiņa, piemēram, nu, tu esi radījusi daudzas dokumentālas filmas par šo eh, mums svēto Sibīrijas tēmu. Eh, vai tajās arī skan Pētera mūzika? Es zinu, ka skan Mārtiņa Brauna mūzika daudz. Nu, Mārtiņa Brauna mūzika nav Sibīrijas filmās, jo, <clears throat> kad es sāku strādāt kinostudijā, nu, pašā savā radošā darba sākumā montāžā, es tieši daudz montēju uh, mūziku. Un, eh, nu, muzika man ir tū, man arī, kā zināms, rados ir muziķi. Un, un, eh, un tā bija, ka es kaut kā pa šiem gadiem, es katram vai mm, no filmas epizodei, um, es vienmēr it kā jau dzirdēju muziku, kas tur varētu skanēt. Dažreiz arī jau filmējot, tagad ir tā, ka es, es meklēju tās skaņas un, un, uh, un dažreiz viņas arī atnāk, ka es it kā dzirdu, kā, kas tur skan. Mm, Pētera muzika, mm, Pētera muzika es uh, filmā sāku likt tikai mm, Sibīrijas bērni, kur muzika Doloroza, ka vienkārši jau filmu sākot montēt, es to skaņdarbu it kā dzirdēju. Un, un tā arī citās filmās, jo nu, es nezinu, nu, to ir vienmēr grūti izskaidrot tādas radošas lietas, kad, kad nu, uh, tā muzika tur ir, vai viņa nav, vai viņa ir mazāk vai vairāk. Un, um, tu man jautāji par to, kā ir sadzīvot. Um, nu, redzi, <clears throat> cilvēki nekad nedzīvo kopā. Cilvēki, tad, kad viņi ir mājās kopā savā sadzīvē, tas jau būtu sarežģīti, ja viņi domātu, nu redz, tu esi tāds ģēnijs, vai ne, tu jau taču nevar traukus mazgāt vai kartupeļus mizot. Uh, Mm, bet Pēterim vienmēr ir jāmizila kartupeļi, un tad viņam no rīta ir jāizvāra alus pārslabijas putur, ko mēs katru rītu ēdam, jo pēc mūsu kopīgi vērtējuma es to neprotu izdarīt, tāpēc kā es vienmēr ļoti steidzos un biesputri piedeg. Bet viņš ir ļoti, ļoti pacietīgs, un viņš visu laiku to biesputru maisa, un tad viņi vienmēr sanāk labi. Jā, man tā klausoties te vienāds prātā, uh, Nu, es esmu dzīvē sastaps vēl cilvēkus, kurus nu, es uzskatu par ģēnijiem. Un es esmu ievērojis, ka viņi visi ir ārkārtīgi vienkārši. <laughs> Ja? Un, un, ja domā, ka ģēnijs kaut ko sadzīvē, tādu dara savādāk, kaut kā tā smalkāk, vai tad laikam Ja viņš tā darītu kaut kā, tad viņš nebūtu ģēnijs. Varbūt pat snobisms būtu, kad es tur tā kaut kā īpaši kafijas tasītu tur un, un, un, un tā smalki. Un, un, nu, es nezinu, kā lai to pasaku vēl um, tiešāk. Es, es to tā izjūtu, ja, ka ģēnijs tieši tādēļ, ka viņš nāk no tautas un ir dziļi tautā. Tagad es par Pēteru Vasku saku, dziļi, dziļi tautā ar tautas sāpi, ar tautas prieku, ja, ka viņš runā, viņš arī tā intervijās tā kā drusiņi kautrīgi, ja, bet bezgalīgi dziļi tas nāk ārā. Viena filma bija mm, kur viņš peld un <laughs> tad, tad slapš un, un runā. Un tāds pliks un patiess. Ja? Man ļoti tas patika, ļoti dziļi iespaidu atstāja. Tas ir interesanti, tos, <laughs> ka tu saki pliks un patiesi. Nu jā, nu peld biksēs, <laughs> bet tas ūdens, tas tas patiesums, ja? viņš nu, simbols ūdenim. Man, man vienmēr jāsaka, izdarēs smaidu man kolēģu veikums, ka viņi filmē Pēteri, jo mm, sevišķi arī pirms gadiem vēl 20 vai vairāk vai 30, ka vienmēr likās, ka viņam ir jādara kaut kas tāds dižens, piemēram, jāirē, uh, mm, laivā kaut kur pārupē vai ezerām. Krācēm pāri. Un tad izrādījās, ka viņš, nu, viņš, protams, neprot airēt, un ka viņš airēja otrādi, kad tur nekur tālu nevarētu aizairēt, vai ka viņš tur peld, vai viņš skatās eh, uz putniem, te tāda pēdējā vācu filma bija, kur Mm, kur viņš iet amaciemā pa mēžu un tur kāds lūsis uz viņu skatās, kaut gan tas bija laikam paņemts no National Geographic, kādiem <laughs> tur vācieši bija paņēmuši krājumiem. Dzīvē ir tā, ka e, varbūt tāda neliela atšķirība ir, e, kad e, ļoti talantīgi cilvēki vai, kā tu saki, Pēters Ģēnijs, ģēnijs mm, vienmēr koncentrējas tikai un vienīgi uz to, ko viņš dara, un tas ir varbūt arī pamatā uh, talants un ģenialitāte, tas milzīgais darbs, ko tu iegūdi un ka tu negribi nekam citam to savu nevienu brīdi veltīt. Absolūti nekam citam, tikai tai muzikai vai tam, ko tu tajā brīdī dari. Un tur kādreiz ir tā, ka, nu, gribētos jau, jau <laughs> kaut kāds e, tās, nu, sadzīves vai tās, e, nu, tādas lietas it kā tad, uh, nu, tas vairāk ir uz maniem pleciem, ja tā varētu teikt. Bet tā kā es esmu izaugusi laukos un es ļoti, ļoti jūtos saimnieciski atbildīgi par visu, tad, es, tad nu, šajā ziņā mums saskan, ja būtu tādi, ja būtu arī otrs viņam pilnīgs ģēnijs pretīm, tad laikam tur, nu, tad nekas tad kaut kur mežā būdā sēž un apdzīvē dogas vai kā. E, tu es tā jūtu gandrīz katrā teikumā, gandrīz katrā vārdā, tu ļoti cieni Pētera radoš, radošumu, viņa ieguldījumu mūsu kultūras kanonā, bet e, kā Pēteris uzņem tavu darbu, e, cik es tā esmu vērojis no malas, jo man liekas, ka viņš tevi ļoti ciena un tieši par šo misijas apziņa, kas tev ir, šī Sibīrijas sāpe, ko tu sevī nes, un, mm, un augsts profesionālisms, jo tu jau pavisam jauna meitenīte bija, ka jau kino studijā strādāja no pašas, pašiem pamatiem šo skaņa tehniku, tātad skaņa montāžu, jā, un tālāk caur gadiem tas ir tikai audas meistarībā, un tavas filmas ir, nu, tur nepielikt, neatņemt. Es tā teiktu, gan jau tu pati arī tur redzi, ka vēl to, to, to vajadzēja. Tas jau ir profesionālisms, jā. Ja Kā tu atbildētu man? Um, nu es atbildētu tā, ka Pēters brauca, mm, um, es nezinu, cik pēdējos, varbūt 15 gadus. Viņš brauc katru gadu līdz uz Sibīriju. Um, un es gan tā jokojot uh, vienmēr teicu, ka viņš brauc līdz tāpēc, ka uh, Nu, tad viņš zina, ka būs eh, ar maniem kopā, ka, vis, ka būs paēdis un viss būs <laughs> kārtībā. <laughs> Tas ir labi. um, bet uh, nu, viņam arī ļoti, man liekas, ļoti dziļi kaut kā sirdī arī bija viss šī tieši Sibīrijas izsūtīto cilvēku tās sāpes, jo viņi arī onkols ar divām māsīcām tika izsūtīti un, uh, nu, Tā kā eh, viņam satikt sibīriešus, tā bija tāda vesela, vesela dzīves daļa, jo mēs taču bieži arī satiekamies ne tikai Ziemassvētkos un 14. jūnijā, bet arī mm, nu, esam tāda sibīriešu ģimene un jebkurā brīdī cilvēki var mums piezvanīt. Un es atceros, ka sākotnēji, ka tie pirmie 180 cilvēki, kas zvanīja, lai pieteiktos uh, lai viņas intervētu 2000. gadā. Viņi zvanīja uz mājas telefonu, jo toreiz nebija tie mobilie. Un Pēters vienmēr atbildēja, viņš visu sīk un rūpīgi pierakstīja, un es vakar atnācu, viņš bija pierakstījis, kam man jāzvan un tos likteņu stāsts. Un, un tad kādreiz man cilvēki teica, cik jums ir labs sekretārs, <laughs> viņš mūs uzklausīja tur stundu vai vairāk, un visu mēs viņam izstāstījām, un, un tad viņš to, mm, viņš to izstāstīja, jā. Tā kā šajā ziņā, man liekas, tā ir vienkārši ļoti liela mm, laime, ka es esmu jutus tādu no nu, atbalstu tieši tam, tam darbam, ko es daru. No nu, sadzīvē, protams, ka viņš dažreiz, viņam, viņš ir nelēmis, ka man nepatīk pogas piešūt, un es ciest nevaru pogas piešūt. Es labprāt viņus staigātu <laughs> bez pogām. Kur ir izēja Pēters pats šui pogas? Mm, jā, nu viņš ir, viņš ir tā, viņš dažreiz piešēja man kādu pogu, bet viņš konsekventi uzskata, ja viņam kāda poga pie, iztrūks, tad tas ir man jādara. Tas ir interesanti, bet man ir tāds iespējas arī, ka Pēteri ļoti dziļi interesē vēstures fakti. Atceries, ka reiz Latvijas vēstniešu redakcijā, kur es tad strādāju, tu biji atnākusi – un, un stāstīju šo stāstu par, par to ārzemju latvieti, kam bija nu, fantastiska pavisam dzīves pieredze, un kurš dzīvoja pie jums, ja kādas dienas? E, jā, pie mums dzīvoja, ja ir runa par Dorētu, Dorets, Ēžens Dorets, pie mums ir arī sibirieši dzīvojuši, atceros 2000. gadā trīs mēneši dzīvoja viens sibirietis, kas bija no Maskavas vai kaut kur atkūlies tāds, uh, pilnīgi bez nekā, un, un tad eh, pie mums dzīvoja viņš, jā. Jā, un tad tu stāstīji, ka ar šo Dorēdu Pēters caurām naktīm runāja un klausījās to, tos Jā. pilnīgi neticamos notikums otrajā pasaules karā un pēc tam vēl, ko šis latviedz bija gājis cauri fantastiskām situācijām. Tas mhm. kaut kā pēc tam parādās, tavuprāt, mūzikā? Pētera um, mūzikā? Es domāju, ka noteikti, bet um, kā es 30 gadu laikā esmu novērojis, ka mūzika um, kaut kā viņu, vismaz Pēters neraksta ātri un neraksta tāpat taisno, kā kādreiz teica, ka Mocertam Dievs diktē un viņš tik sēž un raksta, vai ne? Pēterim tas viss top no, tādām, no tādiem uh, iespaidiem, mm, lielākiem vai mazākiem, un ir bijis pat tā Sibīrijā, ka viņš kaut kur, nu, varbūt reti, bet ka mēs kaut kur esam vietā, kur ir klavieris, ka viņš piesēžās un, un kaut ko, kaut ko nospēlē un, un, un arī pieraksta, ja, un mm, tādas maz, mazi tādas eh, improvizācijas, kas rodas no emocionāliem vai kādiem tiem, nu, no, redzējumiem, kad, kad tu tajā brīdī to pieraksti un tad tev tas ir, ja? Tā kā es domāju, ka, nu, viss, vis, kas notiek, jo Pēters ļoti, mm, viņš tād, tādas ikdienišas lietas, viņš daudz neņem pie sirds vai prātā, bet, nu, tādas globālas vai, vai mūsu tautas, tautas svētkus un tautas, uh, nu, tādi kopīgi, kopīgi tautas eh, pārdzīvojumi, un tās vēstures grāmatas viņš tiešām visu laiku viņš lasa un lasa un lasa grāmatas par vēsturi. Tas ir temats, eh, kas man caur gadiem vienmēr ļoti interesējis, kā, lūk, mūziķiem, talantīgiem mūziķiem, arī gleznotājiem, dažādās citās mākslas jomās, kā tur reflektējas mūsu tautas vēsture. Man liekas, tev kā kino dokumentālistam, man kā rakstniekam, nu, tas ir tā konkrētāk, mēs jau uzreiz varam, ja? īpaši rakstnieks uzreiz piesēdies un rakstīja, bet viņiem tas ar viņu dvēseles, dvēseles tādiem filtriem, ja tā drīkst teikt, caur dvēseles, mm, jā, nu, tīrīšanu, redzi, šķīstīšanu. Redz, tur, kur ir vārds, kur ir dzēja, tur uzreiz ir muzikai tā kā tulkojums. Tu dzirdi šos vārdus un tu uzreiz domā, jā, nu, tad, tad tas ir tieši par to. Simfoniskā muzika ir uh, absolūti abstrakta un tur katrs var izdomāt un just to, ko viņš domā un jūt. Un interesanti bija Pēterim tāds skaņdarbs lauda, uh, kas ir tautas atmodai veltīts. Un šo laudu atskaņoja Japānā. Un, uh, un Pēters bija aizbraucis un tur Japāņi dejoja. Un Japānā viss notiek tā mm, plaši, laikam, un masveidīgi, un ļoti daudz, daudz cilvēki bija, un tur dejotāji, un viņi bija teikuši, kā jūs pratāt kā jūs tik labi izpratāt mūsu Japāņu tautas dvēseli, jo šī muzika, lauda, tas ir tieši tā kā par mums un priekš mums. Šis... Abrīnojam. <laughs> nu redzēt. Te mēs varētu nonākt pie auseklīša, kas ir arī Japāņu ornamentos, un nu, protams, kas mums ir svēts. Protams, daudz tautu ornamentos ir, jā, tā kā. Bet tagad būtu laiks uh, otrai muzikālajai pauzei, un man mums sarunā pirms, pirms studijas kaut kā uzkrita ļoti šis Mārtiņa Brauna akcents. Nu, vēl viens ģēnijs, es domāju, Mārtiņš Brauns debesīs, nu, neprotestēt, jo īstie tie talanti, viņi jau nesaka, ko nu es, ko nu es, es jau neko, es jau neko, kolektīvs un tā, nē, viņi tomēr pārāk augsts stāv, lai vispār pievērstu uzmanību tādiem apzīmējumiem. Nu, tagad šis, šis Mārtiņš Brauns, šis ģēnijs dzīvo savā dziesmās, kuru tu izvēlētos no Mārtiņa Brauna dziesmām? Mīli ir kā uguns. Atkal vārdi un ģēniāla mūzika tappa. Jā, šī dziesma ir komponēta teātra izrādē, bet viņa ļoti daudz tiek atskaņot un tagad arī valsts svētku koncertā viņu dziedāju un atceros, ka Mārtiņa Māma aizgāja mūžībā, ka Baltazara kapos tur bija kori un dziedāja. Nu, protams, Mārtiņa Brauna Saulpērkons Daugautā jau ir mm, absolūti tāda dziesma pāri laikmetiem. Un, mm, bet uh, es ar Mārtiņu kopā eh, strādāju pie vairākām filmām. Mm, mums bija ļoti laba tāda, nu, no, saskaņu, jo mm, mums bija līdzīga humora sajūta, un Mārtiņam patika visādi joki, un, un divām filmām viņš komponēja muziku, bet eh, mēs palikām draugi, nu, arī, arī vēlāk, jo tas bija tieši telefilmas laikā, ka viņš mm, komponēja muziku, jo tad, kad 90. gadu sākumā likvidēja kinostudiju telefilmu, viss, viss tas jau, tad bija sarežģītāk pat pasūtīt filmai muziku, jo nebija jau vairs ne, ne kinostudijas, nekas. Mēs tur tos 90. gadu sākumā mm, kino radošie cilvēki ir, jāsaka, kā circeņi pa pelniem kaut kā kūlāmies, kamēr sapratām, kas ir vārds projekts un kā vispār pašiem filmai savākt naudiņu vai ko darīt. Mm, bet Mārtiņa Brauna šī dziesma, kas ir nu, par mīlestību, dzīvību, nāvu un mīlestību. Skan Mārtiņa Brauna dziesma, mīla ir kā uguns. Mīla ir kā uguns, svētā uguns te. Šajā vienīgajā saules pasaulē. Visu mums var atņemt tikai mīlu, ne šajā. Šeit rādījām arī Latvijas skan rakstnieku pārunas un pasaules tulkošana, un es Jānis Udrs esmu studijā kopā ar mm, kinodokumentālisti mm, Dzintru Geku. E, mūsu sarunas trešajā cēlienā es tomēr gribu atkal atgriezties pie Sibīrijas. Ir tāds vārds Sibīrijāda, ja? lai tā varētu teikt par tavu radošo ceļu, kas bijis ļoti bagāts un kas ļoti dinamiski turpinos, turpinās. Sibīrijāda, Sibīrijas šī epopeja, jo tas ir gan kino, dokumentālās kinofilmas, gan arī grāmatas. Un, eh, kā tas turpinās tagad, kad šī Sibīrija ir aiz daudzām atslēgām aizslēgta, juridiski, diplomātiski, ja, eh, ja tu uh, brauktu atkal ar saviem domu biedriem uz Sibīriju, kāda ekspedīcijā, pieņemsim, ka tik caur tai Krievijas birokrātijai, es domāju, visticamāk, ka tev paņem ciet un būtu briesmīgs liktenis un tiesāt, jo tur jau tagad var tiesāt vienkārši, ka tu saki, ka karš ir slikts un ka Putins uh, ir, um, teiksim, nu, jebko kritiski par Putinu, ja pasaka. Un cilvēki vēl aizvien brauc, piemēram, uz Baltkrieviju, tur paņemt ciet, nu, nu, tāds absurds. Jā. Es gribētu par to runāt, kā tu jūties šobrīd Latvijā, kad tev jāpārskata šī savu daļrada, jā, jo viens gūt jauns iespējas Sibīrijā tu šobrīd nevari un nevarēsi, kamēr, kamēr izbeigsies šis vaiprātīgais Putina režīms. Nu, jā, nes nu tā <laughs> varētu teikt, ka šie braucieni bija ne tikai lai gūtu jaunas iespējas filmām, šie braucieni bija arī tāpēc, ka mm, mēs katru gadu braucām pa citu maršrutu, jo cilvēkiem tā bija viņu mm, tāda svēta lieta nokļūt tajās vietās, kur bija tie viņu tuvinieki, kur viņi gāja bojā, kur bija kāda, mm, kāds krustiņš vai nebija krustiņš, vai bija kāda liecība, ka tur ir tas tuvinieks palicis, vai arī kaut kāda ziņa par tiem apstākļiem, kā viņš gājas bojā, kā mūsu brauciena dalībniekam Raulam, viņš zināja, kad Dudinkā uh, vecmāmiņa kaut kur uz ledus ir mirusi, un mēs atradām to zivju pārstrādes rūpnīcas atliekas un atradām tur vietas, un, un, un tā ir daudziem mūsu braucienu dalībniekiem, tas ir bijis ļoti, ļoti svarīgi. Mums ir bijis svarīgi tās vietas iemūžināt, jo neviens, ne pirms mums, ne pēc mums, nekad tajās vietās vairāk nenokļūs, jo tas vienkārši nav iespējams. Mēs arī katru gadu Mm, man bija jāaizpilda tādi dokumenti un jāsūta, vai ne, ka visiem mūsu braucienu dalībniekiem ir tuvinieku tur adus vietas, jo bija šis likums, tagad droši vien jau viņš vairs nav spēkā, <laughs> kā neviens likums saistībā ar Krieviju, ka tu drīkst apmeklēt tuvinieku adus vietu, ja? un, uh, un tā arī visiem, visiem dalībniekiem uh, bija, un uh, Un bija apgabali, kur mums neļāva filmēt, kur mums neļāva arī filmēt šīs kapa vietas vai vietas, kur varbūt vecstāvs tur ir kaut kur gājis vai staigājis. Bet um, mēs par šiem gadiem esam uzfilmējuši absolūti unikāls materiāls, kā brāļi Vilsona un Astrīda Sāmiņa, kā viņi, kas ir dzimuši Magadanas apgabalā, vai mm, Mārtiņš nokļūst tādā vietā transportnī, kur vispār pat nav, nav transports, kas tur varētu aizbraukt. Un tad mēs, mēs vienmēr atradām cilvēkus Mm, nu, jau jaunāks paudzes, kas gribēja palīdzēt, un es atceros, bija tāds šoferis, kuram bija kaut kāds tāds, tāds sešvietīgs busiņš, un kurš teica, nu, Hrens ņem, viņš brauks tomēr un vedīs. Un Hrens tad, ņem, es to netulkošu. Jā, un tad eh, pu, <laughs> puiši... Tas ir mm, idiomātisks, jo mēs bijām, bijām vairāki... Uh, vairākos busiņos braucām, un tad mēs to vienu uh, palaidām, abi operatori aizbrauc līdz uz to transportnī, un tad tur ir safilmēts, ka viņi brīžam viņi iet kājām un to busiņu kaut kā velk vai stumi, jo Magadanā ir tā, ka tur visu laiku izskalo ceļus, tur praktiski, nu varbūt kaut kādi daži lielie ceļi, kur arī mm, kādos brīžos varbūt neizbraucam, ja, un viņi tomēr nokļūst tajā transportnī, un Mārtiņš, uh, Mm, Mārtiņš, vai ne, tagad nesen mēs viņu filmējam, un viņš nu arī visu laiku to stāst un atcerās, ka tur bija tā kaut kāda maz medpunkts, kur viņa mammiņa gulēja un viņa piedzima, un, un viņš gribēja redzēt to, kā, ko mamma redzēja pa logu, ka viņš bija tur piedzimis, jā, un viss tas tās sāpes cilvēkiem, ko bērni jau nesaprot, kā tā mamma tur jutās, ellē ratā, kur vienkārši, kur neiespējami tie visi tie apstākļi bija vai ne, ka puisīts ir piedzimis un ko viņi redzēja pa logu un Mārtiņš saka, Redz, viņš saka, es esmu tajā vietā. Māma droši vien tur redzēja tālumā to kalnu un te, te tur kaut kādu koku un paldies, māma, paldies, es tagad esmu atbraucis un es esmu tajā vietā, kur tu biji, kad tu man piedzemdēji. Ja? Es te piebildīšu, ka tu runā par kolosālu aktieru Mārtiņu Vilsonu. Jā, Un, un daudziem, daudzi cilvēki, kas ir bijuši šajos braucienos un kas ir uzfilmēti uh, mm, uzfilmēti dažādos apstākļos, dažādās vietās, un arī tur sastaptie cilvēki. Nu, es uzskatu, ka tā ir milzīga mm, nu, vēstures mūsu dokumentālā kino vēstures daļa, kuru vienkārši nav iespējams atkārtot. Mums, mums nav nevienam jābrauc tagad uz Sibīriju vai Krieviju, un kādi, kas, kas to darīs, lai viņi to dara, uh, jo viss ir mainījies, kad Krievija iebruka Ukrainā, kad sākās karš. Un viss, ko mēs esam, paldies Dievam, tikai varējuši vērot un, un, un atbalstot Ukrainu, piedzīvojuši, mēs esam, mēs esam paši mainījušies. Un tie cilvēki, kas mums agrāk palīdzēja, žurnālisti, man tagad ir rakstījuši vēstules, ka mēs esam tagad ienaidnieki, jo mēs esam, mēs esam fašisti, mēs esam natauci, mēs, mēs viņi tic savai valstī, saviem Krievu karavīriem, kuri dodas uz citu valsti viņus denacificēt, viņiem aiznest Krievu mieru, uh, <clears throat> un viņi dzīvo ar šo, ar šo sā, savu tādu ticību, kas mums liekas briesmīgi. Līdz ar to <laughs> ideoloģiski būtu grūti iedomāties tagad aizbraukt, uh, un viņi zina mūsu filmas, un <clears throat> viņi zina, ko mēs darām. Nu, ko, mēs, ko mēs viņiem teiktu, ja uh, es esmu to personu sarakstā, ko Krievija meklē, uh, Eh, kur tikai droši vien <laughs> iebraucot Krievijā, protams, ka es tiktu arestēta un man laikam maigākais sots būtu tie pieci gadi vai, vai kā, vai ne? Gan jau vairāk, tu esi eh, gan jau, gan jau vairāk un mm, bet, nu, es ne, ne tāpēc, ka baidītos nokļūt Krievijas cietumā, no kura jau droši vien nekad arī neizkļūtu, ja, uh, mm, e, mans tēvs ir 15 gadus bijis gulagos, un tā kā es viņu arī no viņa atmiņām kaut ko zinu, tēvs gan 66. gadā izgāja pēc 15 gadiem. Nu jā, bet uh, vienkārši tas, kad um, nu mēs ar gadiem taču katrs mēģinām saprast, vai ir kāda jēga tam, ko tu dari, un, un jo paliek vairāk gadi, jo tu arī savu ikdienu sāc revidēt un domāt, nu, lai uh, nenodarbotos ar kaut kādām muļķībām vai kā, bet mums eh, par tiem mūsu filmējumiem, materiāliem un arī tad, kad 2005. Mm, gadā mēs bijām jau intervējuši 760 cilvēkus, kur bija izsūtīti uz Sibīriju, mm, nolēmām izdot grāmatas un, un protams, kad visām intervijām jābūt grāmatā, grāmatās divos sējumos, 8 kg smaga šīs grāmatas, Un cilvēki saka, ka viņas ir ne tikai smagas pēc svara, bet arī lasot, tev ir kaut kāds, bet, nu, paliek smagums. Bet tagad mēs šīs grāmatas katru gadu dāvinam arī zīmējumu un sacerējumu konkursu uzvarētājiem. Un grāmatas ir visur skolās un bibliotekās. Un no šīm grāmatām, no šīm epizodēm, no kas tur ir aprakstīts, tas taču ir, mm, tā, tas ir materiāls, uh, filmām un grāmatām un, un stāstiem un scenārijiem un arī mūsu milzīgais fotofonds, kas ir arī Melānijas hronika un, un daudz mm, filmas un materiāls, ko cilvēki gatavo eh, vai pētījumiem vai zinātnieki. Tas ir materiāls, ko, ko tu redzi un, un ko tu vari, vari lietot, bet eh, mums tā ir arī mm, eh, man, maniem kolēģiem Aivaram Lubānietim un, un arī Aleksandram Gribermanim un, un asistentiem maniem. Mums tas ir pašiem bijis tāds, varbūt arī savs, um, savs esības kaut kāds atklāsmes ceļš, jo austrumnieki saka, tu esi uz ceļa un tevi jāiet. Un, un tas nav tā kā es 2000. gadā, es tikai gribēju izveidot filmu Sibirijas bērni. Es, es nezināju, ka, ka būs vēl grāmatas un filmas, un tagad uh, um, tu saki, ka mēs nebrauksim. Protams, ka mēs nebrauksim, bet tas materiāls, kas mums ir, mums ir simtiem stundas un, un arī intervijas, un tagad mēs turpinam intervēt cilvēkus, kuri ir dzimuši Sibīrijā. Un uh, mēs arī, arī Sibīrijā, protams, ir, ir kādas intervijas, bet tie, kas dzīvo Latvijā, un, un tas notika tā, ka, ka tās intervijas, kad sāk krāties, un mēs arī filma, mums ir vairākas filmas par cilvēkiem, kas ir tur dzimuši, un, uh, vai tā kā Naģežda Āriņa, kur jau 40 gadu vecumā atgriezās Latvijā, un tas viņas liktenis, jo viņa maziņa piesala būdā augstumā un viņai apsaldēti nervi ir un, un, un tie neskaitāmie stāsti, arī kas daudz ir mm, vienai Silvijai tēvs ir ķīniets, vai ne, vai, vai citiem tēvs ir armēns, jo ir daudz Sibirijas bērni tur dzimušie, kuriem tēvi ir eh, citas tautības, un tie ir atkal fantastiski tādi, nu, uh, traģiski, protams, likteņi, un, un um, um Andris Bumbuls, viņš nesen bija aizbraucis rudenī uz Armēniju sameklēt savu tēvu. Eh, viņš, viņš eh, no nu, trīs gadu vecumā viņa māmiņa atgriezās, un tēvs aizbrauca uz Armēniju, viņi nekad nesatikās, viņš sūtīja paciņas, un viņam tur bija ģimene, un, un, un Un tagad viņš aizbrauc, un tur tie pēc, tēva pēcnācēji no viņa ģimenes viņu sagaidīja, un, un visi bija draudzīgi, un mums bija sarunās ar braukt filmēt, bet es nedrīkst braukt uz eh, bijušajām NVS valstīm, jo arī tur varētu man apcietināt, un, eh, un tā kā Andris tur bija un safotografēja, un viņš arī būs mūsu grāmatās, un grāmatā un, un filmā, mm, un, un ir ļoti, ļoti interesanti šie likteņu stāsti, ko es turpinu. turpinu. Man ir tāda sajūta, sajūta pārliecība tev klausoties, ka tagad, ja tieši, kad ir šis briesmīgais karš Ukrainā un kad ir pat tādas pazīmes, kad jau tā kā um, tāda trešā pasaules kara vēsma, kaut vai šī Ziemeļkorejas iesaistīšana, kad nu, visbriesmīgākie reakcionārie spēki grupējas tumsas pusē, kad tad šī tava Sibīrijas epopeja pie mums Latvijā, mūsu nācijā, mūsu kultūras kanonā ir vēl jo nozīmīgāk, jo sabiedrībā, diemžēl, var just arī eh, nevis caur paldies Dievam, bet ir tādas aprindas, kur ir diezgan liels apjukums un pat tādas kā bailes. Un tad man liekas, eh, šo ciešanu, ka mēs iz, esam izgājuši cauri un parādot garu spēku šie, šie uz Sibīri izsūtītie, mm, tāpat kā mūsu brīvības cīņas ko es savos romānos akcentēju, ka tas kļūst nozīmīgāks. Jo tagad mēs kaut kā padomu senībai brūkot, tomēr Dievs mūs sargāja, ka mēs bez lieliem upuriem. Bez lieliem upuriem ieguvām brīvību. Jā, pāris kino operatori, to kolēģi atdeva savu dzīvību. Bet nebija tā, ka mūsu lāpstiņām, simtiem ar sapieru lāpstiņām, sit kāds bija līsī, eh, grūzīņas un citur un citur. Ja? Kā, vai tu piekrīti šādai tēzei? Nu, tad arī gribu tikai minēt uh, Jūri Pūdnieku, kuram pateicoties uh, varbūt nenotika tas slaktiņš Latvijā, jo viņš paspēja to materiālu palaist pasaulē, to viņu Jā. uzfilmēja Viļņā un nu, izdevās uzreiz viņu palaist ēterā, vai ne? Un... Kā Jūris tikko brīnišķīgi filmu rādīja televīziju un Jā. Mm. par Jūri, un kā viņš visu laiku pēc veicot katru savu lielo projektu, domāju, man ir jānodzīvo, kamēr es šo pabeidzu, kur viņam bija šī tāda mm, nāves priekšnojauta var būt, un viņš dzīvo, un viņš dzīvo, viņš dzīvo. Lūk, vēl viens ģēnijs. Nu, tā ir, ka mēs dzīvojam, paliekam savos darbos, bet nu, es <clears throat> veidoju arī citas portretu filmas, man Eh, portretfilmas vienmēr ir likušās svarīgas, un Sibīrijas daļa tā ir varbūt nozīmīgākā, bet arī pašlaik es veidoju filmu par Haraldu Sīmani, mm, eh, par Amandu Aizpurieti, tā kā mm, paralēli Sibīrijas stāstiem arī tādas mhm. kultūras cilvēku portrets. Aiziet pēdējā raidījuma minūte, kāds ir tavs vēlējums radio Marija Latvija klausītājiem, kur ļoti dažādi cilvēki, dažādu vecumu, lepojieties ar mūsu zemi Latviju, jo, kad ved bērns prom uz Sibīriju, māte teica, atskatieties, atskatieties un atcerieties, cik Latvija ir skaista. Šo svētos vārdus teica Dzintra Geka, kura arī ieiet mūsu kultūras kanonā ar savu Sibiriādu. Paldies, lai Dievs tev sveitī un sargā, un lai Dievs sveitī Latviju. Paldies! Paldies.